Bīstamāku zobenu es savā pilī vēl neesmu redzējis. Gan jau reizes spējuši to aizmirst. Gan jau reizes vairs neatcerēšos bruņinieku kato. Es aizmirsīšu viņu briesmīgo seju, viņu briesmīgās acis un viņu briesmīgo dzelzs nagu. Es ilgojos tās dienas, kad vairs neatcerēšos bruņinieku kato. Tad es aizmirsīšu arī viņu briesmīgo istabu, Viņa, viņam pilī bija istaba, un gaiss tur bija sabiezējis no ļaunuma, jo tā bija istaba, kurā bruņinieks katos sēdēja dienu un nakti, izdomādams ļaunprātības. Dienu un nakti, dienu un nakti viņš tur sēdēja un izdomāja ļaunprātības, un gaiss bija tik smags no ļaunprātībām, ka viņa istabā trūka elpas un ļaunums straumēm plūda no turienes prom un nonāvēja visu, kas bija skaists un dzīvs ārpus pils, un iznīcināja visas zaļās lapas un visas puķis, un visu mīksto zāli, un kā ļauns plīvurs aizsedz saule tā, ka vairs nemaz nebija īstas dienas, bet vienīgi nakts, un kaut kas cits, it kā līdzīgs naktī. Nebija nekāds brīnums, ka pār mirušā ezera ūdeņiem viņa istabas loks spīdēja kā ļauna acs Tas bija bruņinieka kato ļaunums, kas spīdēja logā, kad viņš sēdēja savā istabā un izdomāja ļaunprātības. Dienu un nakti. Dienu un nakti viņš sēdēja tur un izdomāja ļaunprātības. Uz šo istabu tad es tiku aizvests. Bruņinieks kato sagūstīja mani, kad man bija nepieciešamas abas rokas, lai noturētos, un es nevarēju likt lietā zobenu. Un pēc tam Man uzklupa viņa melnie spiegi un aizveda mani uz viņa istabu. Tur jau stāvēja jumjums. Viņš bija ļoti balss un izskatījās noskums un ieraudzījis mani čukstēja. Ai, mīl! Nu viss ir pagalam! Ienāca bruņinieks Kato, un mēs redzējām viņu visā viņa briesmīgumā. Mēs stāvējām viņa briesmīgā vaiga priekšā. Viņš bija kluss un tikai nolūkojās uz mums – Viņa ļaunums kā augsta upe plūda pār mums, un viņa ļaunums kā dedzinoša uguns svilināja mūs, tas svelmēja mūsu sejas un rokas, koda mums acīs, un piepildīja mūsu plaušas, neļaudams elpot. Es jūtu, ka ļaunuma viļņi plūst man cauri, un kļuvu tik nespēcīgs, un ja visiem spēkiem nepūlētos, laikam gan es nespētu pacelt savu zobenu. Spiegi pasniedza bruņiniekam kato manu zobenu, un to apskatījis viņš sarāvās. Bīstamāku zobenu es savā pilī vēl neesmu redzējis, viņš sacīja spiegiem, kas stāvēja sardzē ap viņu. Viņš piegāja pie loga, apstājās un svārstīja rokā zobenu. Ko lai iesāk ar šo zobenu? Bruņinieks kato jautāja. Labos un nevainīgos ar šādiem zobeniem nenonāvēja. Ko lai iesāk ar to? Viņš raudzījās mani ar savām briesmīgajām čūskas acīm un redzēja, cik ļoti es ilgojos pēc sava zobena. Es nogremdēšu zobenu mirušajā ezerā, bruģinieks Kato teica. Es nogremdēšu to mirušā ezera visdziļākajā dzelmē, jo bīstamāku zobenu es savā pilī vēl neesmu redzējis. Pacēlis zobenu, viņš izsvied to pa logu. Es redzēju, kā tas sagriežas gaisā, un jutos izmisis. Tūkstošiem un tūkstošiem gadu zobenkals bija kalas zobena, kas spētu cirst akameni. Tūkstošiem un tūkstošiem gadu visi bija gaidījuši un cerējuši, ka es uzveikšu bruņinieku kato. Un nu, viņš iesvieda manu zobenu mirušajā ezerā. Es nekad to vairs neredzēšu, un viss ir pagalām. Bruņinieks kato pienāca un nostājās mūsu priekšā, un viņa ļaunums man gandrīz nosmacēja, kad viņš atradās tik tuvu. Ko nu lai iesāk ar šiem ienaidniekiem? Bruņinieks kato jautāja. Ko lai iesāk ar saviem ienaidniekiem, kas nākuši no tik lielas tālienes, lai mani nonāvētu? Par to dar padomāt. Es varu apveltīt tos ar putnu tērpiem un ļaut, lai tie lido pār mirušo ezeru un klaigā tūkstošiem un tūkstošiem gadu. Kamēr bruņinieks katru brīdi domāja, mūs dedzināja viņa briesmīgais čūskas skatiens. Jā, es varētu apveltīt viņus ar putnu tērpiem, viņš sacīja. Vai arī stirkšs, izraut viņiem sirdi un to vietā ielikt akmeni. Es varētu padarīt viņus par saviem mazajiem kambarsulaiņiem, ja būšu reiz iedevis tiem akmens sirdi. Ak, ļauj man labāk kļūt par putnu, es gribēju viņam uzsaukt, jo man likās, nav nekā ļaunāka, kā dabūt akmens sirdi. Tomēr es nesaucu, jo sapratu, ja lūkšu, lai kļūstu par putnu, tad bruņinieks Kato tūlīt iedos man akmens sirdi – Ar savām briesmīgajām čūskas acīm bruņinieks kato mūs nopētīja no galvas līdz kājām. Vai arī es varētu ielikt viņu stornī un ļaut tiem nomirt badā? Viņš sacīja. Man ir tik daudz putnu, man ir tik daudz kambarsulaiņu. Man šķiet, ielikšu savus ienaidniekus tornī un ļaušu viņiem nomirt badā. Viņš pagājās pa istabu pāris soļus priekšu un atpakaļ un domāja. Un ar katru domu gaiss no ļaunuma sabiezēja vēl vairāk. Manā pilī var nomirt badā vienā vienīgā naktī, viņš sacīja. Tik gara ir nakts un tik mokoši ir bats manā pilī, ka iespējams nomirt vienā vienīgā naktī. Viņš nostājās manā priekšā un uzlika savu baigo dzelzs nagu uz mana pleca. Es pazīstu gan tevi, princimijo, viņš teica, līdz ko ieraudzīju tavu balto ķēvi. Es zināju, ka tu esi ieradies. Es sēdēju te un tevi gaidīju, un tu atnāci. <laughs> tu domāji, ka šī būs cīņas nakts. Viņš noliecās pār mani un iešņāca man ausī. Tu domāji, ka šī būs cīņas nakts, bet tu maldījies, princimio, šī būs bada nakts, un kad nakts būs galā, manā turnī mētāsies tikai daži balti kauliņi. Tas būs viss, kas palicis pāri no prinča Mio, viņa ieroču nesēja. Ar savu dzelzceļu nagu viņš paklaudzināja pa lielo akmens galdu, kas stāvēja istabas vidū, un ienāca vesela rinda citu spiegu. Ieslogiet viņus turnī! Bruņinieks skatā pavēlēja ar savu dzelzceļu nagu norādītams uz mums, Ieslogieties viņus turnī aiz septiņām atslēgām, sardzē pie durvīm nolieciet septiņus spiegus, un starp torni un manu istabu, visās zālēs, kāpnēs un gaiteņos, nolieciet sardzē 77 spiegus. Brīnieks kato apsēdās pie galda. Es gribu še mierā sēdēt un domāt ļaunprātības, un vairs negribu, ka princis Mio mani traucē. Kad nakts būs galā, Es aiziešu paskatīties uz mazajiem baltajiem kauliem savā turnī. Ar dievu, princimio! Dusi saldi manā bada turnī. Un spiegi sagrāba mani un jumjumu, un caur visai pilī veda mūsu torni, kur mums būs jānomirst. Un visur, visās zālēs un gaitiņos jau bija nostādīti spiegi, kam vajadzēja sargāt ceļu no torņa uz bruņinieka kato istabu vai viņš, bruņinieks Kato, tik ļoti baidījās no manis, ka vajadzēja tik daudz spiegu? Vai viņš tik ļoti baidījās no tāda, kas bija bez zobena un sēdēja septiņām atslēgām un septiņiem spiegiem pie durvīm? Spiegi turēja mūs cieši aiz rokas, kad mēs soļājām uz savu cietumu. Mēs gājām un gājām caur lielo melno pili. Vienā vietā mēs pagājām garām režģu logam, un pa šo logu varēja pārredzēt pils pagalmu. Tā vidū pie staba pieķēdāts stāvēja zirgs. Tas bija melns zirgs, un blakus viņam stāvēja melns kumeliņš. Man sirds sažņaudzās ieraugot zirgu, jo es iedomājos mīramisi, ko vairs nekad neredzēšu, un es prātoju, diez, ko tie ir viņi izdarījuši, un vai viņa nav mirusi? Bet spiegi tik stipri parāva manēs rokas un lika man iet tālāk, es vairs nepagūdu domāt par miramisi. Mēs bijām nonākuši pie torņa, kur mums vajadzēs aizvadīt savu pēdējo nakti. Atvērās smagās dzelzs durvis un mūs iestūm iekšā. Tad durvis ar troksni aizcirtās, un mēs dzirdējām, kā spiegi septiņas reizes pagriež atslēgu. Mēs bijām vientuļi savā cietumā, Jumjums un es. Tā bija apaļa torņa istaba, mūsu cietums, ar biezām akmens sienām. Tajā bija mazs lodziņš ar rasniem dzelzs režģiem, un aiz tiem mēs dzirdējām noburto putnu kliedzienus virs mirušā ezera. Mēs nosēdāmies uz grīdas, mēs jutāmies tik mazi un nobijušies, un mēs zinājām, ka mums būs jāmirst, tiekams beigsies nakts. Ja vien nāve nebūtu tik grūta, sacīja jumjums, ja nāve nebūtu tik grūta, tik grūta, un ja mēs nebūtu tik mazi un vientuļi. Mēs turējām viens otru roku. Cieši, cieši mēs turējām viens otru roku, te sēdētam uz augstās akmens grīdas, jumjums un es. Nu mūs mocīja bats, un šis bats nebija līdzīgs nevienam citam badam. Tas spieda, raustīja un plosīja mūs un izsūca visus spēkus, līdz pārņēma sajūta, ka mums gribējās tikai nogulties, aizmigt un nekad vairs nepamosties. Bet mēs nedrīkstējām gulēt, Vēl nedrīkstējām. Mēs gribējām būt nomotā, cik ilgi vien spēsim. Un gaidot nāvi, mēs sākam runāt par tāltālo zemi. Es domāju par savu tēvu karali, un acis man pildījās asarām. Taču pats jau bija padarījis man gluži vārgu, un asars klusi ritēja leju pa vaigiem. Arī jums raudāja, tikpat klusi kā es ja vien tālu tālā zeme nebūtu tik tālu. Viņš čukstēja, ja līdz zaļo pļavu salai nebūtu tik tālu, un ja mēs nebūtu tik mazi un vientuļi. Vai atceries, kā mēs gājām pa pakalniem zaļo pļavu salā un spēlējām savas flautas? Es jautāju, vai tu atceries to jumjumu? Jā, bet tas bija tik sen jum jums atbildēja. Mēs arī šeit varam uzspēlēt savas flautas, es ieteicos. Mēs varam spēlēt seno melodiju, līdz mūs pieveiks bats un mēs aizmigsim. Jā, spēlēsim vēl vienu reizi. Jum jums čukstēja, un mēs izņēmām savas flautas. Mūsu nogurušās rokas tik tikko jaudāja tās noturēt, bet mēs spēlējām seno melodiju. Tas spēlēdams jumjums gauži raudāja. Asars klusu ritēja viņam par vaigiem. Varbūt arī es raudāju tikpat gauži, es nezinu. Senā melodija bija tik skaista, bet tā skanēja tik vāri, it kā zinādam, ka arī tai drīz būs jāmirst. Lai gan mēs spēlējām pavisam klusi, tomēr noburtie putni to sadzirdēja, tie dzirdēja vārās skaņas un visi salaidās pie mūsu lodziņa. Caur režģiem es redzēju viņu spīdīgās skumjās putnu atstiņas. Bet putna atkal pazuda, un mēs vairs nejaudājām spēlēt. Nu, mēs esam spēlējuši pēdējo reizi. Es sacīju un ieliku flautu atpakaļ kabatā. Kabatā bija vēl kaut kas, un es iebāzu roku, lai aptaustītu, kas tas ir. Tā bija karotīte, kas reiz bija piederējusi Jirī māsai. Es vēlējos kaut noburtie putni atlidotu vēlreiz – Tad es tiem parādītu karotīti, varbūt īrī mās to pazītu. Taču noburtie putni vairs nebija redzami pie mūsu lodziņa. Es ļāvu karotītē nokrist uz grīdas, jo mana roka bija nogurusi. Re, jum, jum, es teicu, te mums ir karote. Karote jau mums ir, jum, jums atteica, bet ko mēs iesāksim ar karoti, kad nav ko ēst? un Jumjums nogulās uz grīdas un aizvēra acis un nejaudāja vairs nekā sacīt. Es biju tik noguris. Arī es. Man mocīja izsalkums, gribējās ēst, vienalga ko, patiešām vienalga ko, lai tikai tas būtu ēdams. Visvairāk es ilgojos pēc maizes, kas remdē izsalkumu, bet es zināju, ka nekad vairs to nevarēšu nogaršot. Es jūtu arī slāpes un ilgojos pēc ūdens no avota, kas dzēsēs lāpes bet es zināju, ka nekad vairs nedabūšu dzert. Nekad vairs nedzeršu, nekad vairs nēdīšu. Es iedomājos to putru, ko krustmāta ēdla mēdza dot man no rītiem un kas man tik ļoti negaršoja. Tagad es būtu ēdis pat šādu putru, un tā man būtu likusies garšīga. Ak, laimīgs tas, kurš var dabūt ko ēdamu, vienalga ko, Pēdējiem spēkiem es atvēru karoti, iebāzu to mutē un izlikos, kā ēdu. Tad es sajūtu mutē kaut ko brīnumainu. Karotē bija kaut kas ēdams, kaut kas tāds, kas garšoja pēc maizes, kas remdē izsalkumu, un pēc ūdens novota, kas dzesē slāpes. Karotē bija ūdens un maize, un neko brīnišķīgākas vēl nebija nogaršojis – Karote deva man dzīvību, un mans izsalkums zuda. Un tik savāda bija karote, tā nekļuva tukša. Visu laiku tā pildījās no jauna, un es ēdu, līdz vairs nevarēju ēst. Jum jums aizvērtām acīm gulēju uz grīdas. Es iebāzu karot viņam mutē, un viņš ēda it kā pa miegam. Aizvērtām acīm viņš tur gulēja un ēda, un kad bija paēdis, sacīja: Ai, mio, es redzēju tik brīnišķīgu sapni! sapni, pēc kur ir vieglāk nomirt. Es sapņoju par maizi, kas remdēja izsalkumu. Tas nebija sapnis, es teicu, un jums atvēra acis, piecēlās sēdus un jūta, ka viņš ir dzīves un vairs nav izsalcis. Un mēs abi bijām gaužām pārsteigti un gandrīz vai priecīgi visā savā nelaimē. Bet ko bruņinieks kato darīs ar mums, kad mēs nebūsim nomirušais bada? Jums jums vaicāja. Kaut tikai viņš neiedot mums akmens sirdis. Es teicu, es tik ļoti baidos no akmens sirds, jo man liekas, ka tā graužas krūtīs un dara sāpes. Vēl nakts nav beigusies, jum jums sacīja, vēl bruņinieks kā to nenāks. Kamēr stundas rit, sēdēsim še un runāsim par tāltālo zemi, sēdēsim tuvu viens otram, lai mums tik ļoti nesalst. Tornī bija ļoti augsts, un mēs salām. Mums no pleciem bija noslīdējis apmetnis. Tas gulēja uz grīdas, un es pacēlu to un apņēmu sev apkārt. Savu apmetni, kuru audēja bija izoderējusi ar burvju audumu. To pašu brīdi atskanēja jumjuma kliedziens. Mio! Mio, kur tu esi? Viņš kliedza. Es taču esmu šeit, es atteicu, te pie durvīm. Jumjums spīdināja savu mazo sveces gabaliņu, kas mums bija iedots, ko dedzināt pēdējā naktī. Viņš spīdināja uz visām pusēm un izskatījās tik nobijies, tik nobijies. Es tevi neredzu, Jumjums teica. Es taču neesmu kļuvis akls, jo redzu durvis un smago slēdzienu un vispārējo mūsu cietumā. Tad es pamanīju, ka biju uzlicis apmetni ar oderi uz āru, mirdzošo burvju auduma oderi ko audēja bija iešuvusi, es biju izgriezis uz āru. Es noņēmu apmetni, lai uzliktu to pareizi, un ģūmijams atkal iekliedzās. Nebaidi vairs mani tā, viņš sacīja. Kur tu biji noslēpies? Vai tagad tu mani redzi? Es jautāju. Jā, protams, ka es tevi redzu, ģūmijams atbildēja. Kur tu biji noslēpies? Savā apmetnī, es atteicu. Audēja laikam gan padarījusi apmetni neredzamu Mēs vairākas reizes to pārbaudījām, un patiešām, līdz ko es oderi ar burvju audumu izgriezu uz āru, mans apmetnis kļuva neredzams. Kliksim, cik vien skaļi spēsim, jum jums ieteica. Tad varbūt ienāks spiegi, lai paskatītos, kāpēc mēs kliedzam. Un tu varēsi paiet viņiem garām. Savā neredzamajā apmetnī tu varēsi tikt ārā no bruņinieka kato pils un paglāpties mājās, tāl tālā zemē. Un ko tu, jum jum? Es vaicāju. Man jāpaliek te. Jum jums atbildēja, viņa balss mazliet drebēja. Tev taču ir tikai viens neredzamais apmetnis. Man ir tikai viens neredzamais apmetnis, es sacīju, un man ir tikai viens draugs. Un ja mums nebūs lēmts izglābties abiem, mēs mirsim kopā. Jum jums aplika roku man apkārt un sacīja, es tik ļoti vēlos, lai tu bēgtu un paglābtos tāl tālā zemē, un tomēr es nespēju nepriecāties, ka tu gribi palikt kopā ar mani. Es pūlos par to nepriecāties, bet nespēju. Kad viņš bija to pateicis, notika kaut kas savāds. Noburtie putni atgriezās. Ātri vēzēdams pārnus tieši vīkstinājās pie mūsu lodziņa. Tie kaut ko turēja savos knābjos. Visi putni palīdzēja to stiept. Kaut ko smagu. Tas bija zobens, Tas bija mans zobens, kas spēja cirst akmeni. Ai, mio! iesaucās jumjums. Noburtie putni ir izvilkuši tavu zobenu no mirušā ezera dzelmes. Es pieskrēju pie lūkus un caur režģiem izstiepi savas nepacietīgās rokas saņēmu zobenu. Tas dedzināja kā uguns, un no tā pilēja ūdens, pat ūdens pilas mirdzēja kā uguns. Paldies, mīļie putni! Es sacīju, bet putni tikai raudzījās manī savām spīdīgajām, bēdīgajām putnu atšķelēm un skumji kliegdami aizlaidās pār mirušo ezeru. Ai, kā es priecājos, ka mēs spēlējām flautas! Irnājās jumjums, citādi putni nekad nebūtu atraduši ceļu uz mūsu torni. Es viņā tikpat kā neklausījos. Es stāvēju ar zobenu rokās. Mans zobens, mana uguns liesma! Es jutos tik stiprs kā nekad savā mūžā. Man galvā šņāca un dunēja, un es atminējos savu tēvu karali un zināju, ka viņš domā par mani. Nu, jum, jum, es sacīju, nu ir pienākusi bruņinieka kato pēdējā cīņa. Jum jums kļuva balss, un viņa acis savādi spīdēja. Kā tu atvērs septiņas slēdzenes? Viņš jautāja, kā tu tiksi garām 77 spiegiem? Ar savu zobenu es atvēršu septiņas slēdzenes, es sacīju, un mans apmetnis paslēps mani no 77 spiegiem. Es uzmetu plecos apmetni. Burvju audums tumsā mirdzēja, tas mirdzēja tā, ka iezaigojās visa bruņinieka kato pils, bet jums jums sacīja, es tevi neredzu, Mio, lai gan zinu, ka tu šeit esi. Es gaidīšu tevi, līdz tu atgriezīsies. Un ja es nekad vairs neatgriezīšos, es noteicu un apklusu, jo es taču nevarēju zināt, kurš uzvarēs bruņinieka kato pēdējā cīņā. Mūsu cietums kļuva tik kluss. Labu laiciņu bija pavisam kluss, un tad jau jums sacīja, ja tu nekad vairs neatgriezīsies, Mio, tad mēs domāsim viens par otru. Mēs domāsim viens par otru, cik ilgi vien mums pietiks spēka. Jā, jum, jum, es atteicu. Savā pēdējā stundā es domāšu par tevi un par savu tēvu karali. Es pacēlu zobenu, un tas pārcirta dzelzs durvis, it kā tās būtu taisīts no mīklas. Jo zobenam, kas spēj cirst akmeni, dzelzs durvis nav nekas vairāk kā mīkla un tikpat neskanīgi, it kā būtu griezis mīklu, zobens izslīdēja caur cieto dzelzi. Ar pārsas šiem cirtieniem es pārcirtu milzīgo slēdzeni. Pēc tam es atvēru durvis, tas mazliet iečīkstējās, ārpusē sardzē stāvēja septiņi spiegi. Viņi visi izdzirduši čīkstoņi pagriezās pret durvīm, pret durvīm un pret mani. Un es stāvēju tur savā mirdzošajā burvju auduma apmetnī, un man likās, tas mirdz tik spilgti, ka tiem vajadzēja mani redzēt. Es dzirdēju čīkstoņu naktī, ieteicās viens no spiegiem. Jā, kaut kas iečīkstējās naktī, kāds cits piebalsoja. Tie izlūkojās uz visām pusēm, bet mani neredzēja. Laikam jau čīkstēdam garām paslīdēja kāda ļauna bruņinieka kato doma, sacīja kāds cits spiegs bet es jau biju tālu projām. Es turēju savu zobenu un turēju savu apmetni, un ko kā es nesu skrēju uz bruņinieka kato istabu. Visur, visās zālēs, kāpnēs un gaitiņos sardzē stāvēja spiegi. Visa lielā melnā pils bija pilna ar melniem spiegiem, bet viņi man neredzēja, viņi man nedzirdēja, un es skrēju tālāk uz bruņinieka kato istabu. Es vairs nejūtu bailes. Nekad es nebiju jutis tik maz baiļu. Tagad es nebiju tas mio, kas cēla mājiņas rožu dārzā un rotaļājās zaļo pļavu salā. Es biju bruņinieks, kas dodas cīņā, un es skrēju tālāk uz bruņinieku kato istabu. Es skrēju ātri. Mans burvju apmetnis plandījās, tas spīdēja un plandījās tumšajā pilī, un es skrēju tālāk uz bruņinieku kato istabu. Zobens kā uguns dedzināja man roku. Tas spīdēja un liesmoja. Es stingri turēju to rokā – un es skrēju tālāk uz bruņinieku kato istabu. Es domāju par savu tēvu karali. Es zināju, ka viņš domā par mani. Tagad drīz, drīz notiks cīņa. Tā mani nebaidīja. Es biju bruņinieks ar zobenu rokā, kas nejuta baiļu, un es skrēju tālāk uz bruņinieka kato istabu. Man galvā šalkoja un dunēja, it kā tur šalkt ūdenskritums – Nu, es stāvēju pie bruņinieka kato durvīm. Es atvēru durvis. Bruņinieks kato sēdēja pie sava akmens galda ar muguru pret mani un ļaunums spīdēja ap viņu. Pagriezies, bruņinieka kato, es sacīju. Tagad būs tava pēdējā cīņa. Viņš pagriezās. Es norāvu savu apmetni un ar zobenu rokā nostājos viņa priekšā. Viņa briesmīgā seja kļuva palāka un krunkaina un briesmīgajās acīs spoguļojās vienīgi naids un šausmas. Viņš žiglis satvēra savu zobenu, kas gulēja viņam blakus uz galda, un sākās bruņinieka kato pēdējā cīņa. Bija gan viņam briesmīgs zobens, bet ne tik briesmīgs kā mans. Mans zobens zaigoja, tas spīdēja un liesmoja, kā uguns tas pašāvās gaisā un bez žēlstības sagaidīja bruņinieka kato zobenu. Stundu ilga cīņa, kas tika gaidīta tūkstošiem un tūkstošiem gadu. Klusā, briesmīgāka cīņa, kad mans zobens kā uguns liesma šāvās pretī bruņinieku kato zobenam un beidzot izsit to viņam no rokām. Bez ieroča manā priekšā stāvēja bruņinieks kato, un viņš zināja, ka cīņa ir beigusies. Tad viņš pārplēsa savu samta mēteli uz krūtīm. Raugies, lai tu trāpi sirdī! Viņš kliedza. Raugies, lai tu iecer tieši manā akmens sirdī! Tik ilgi tā man ir grauzus un darījusi man tik lielas sāpes. Es ielūkojos viņam acīs, un tajās es ieraudzīju kaut ko savādu. Es ieraudzīju, ka bruņinieks Kato ilgojas tikt vaļā no savas akmens sirds. Varbūt bija tā, ka neviens neienīda bruņinieku Kato tik stipri, kā bruņinieks kato pats sevi. Es ilgāk vairs negaidīju. Es pacēlu savu liesmojošo zobenu. Es pacēlu to augstu un iecirtu dziļi bruņinieka kato akmens sirdī. Tajā pašā mirklī bruņinieks kato bija pazudis. Viņa nebija. Bet uz grīdas gulēja akmeņu kaudze. Tur gulēja vienīgi akmeņu kaudze un dzels naks. Bruņinieku kato istabā uz palodzes tupēja pelēks putniņš un klaudzināja par ūti. Tas laikam gribēja tikt ārā. Pirmītis nebija putnu pamanījis, es nezinu, kur tas bija paslēpies. Es piegāju pie logu un atvēru to, lai putns varētu izlidot ārā. Un tas metās augstu gaisā un vīteroja un bija tik priecīgs. Laikam jau ilgi tas bija sēdējis ieslodzījumā. Es paliku stāvam pie loga, un raudzījos putna lidojumā, un ieraudzīju, ka ir beigusies nakts un ir atausis rīts.